մաստուն օծը։ Մին թակավեր մհդ մին արազատսնում յուրան երգիրիմ հինչքան նազիր վեզիր կա լողջու դույղանուն վեր հու գիդա ռազումս ինչում տսալ հինչքան վսկը փուլ վրոզի տլականում յայել վղես կսնում տլական թակավերն երգիրումը վերքան խելունք մարտիկ լինում հվակոմն յուրան պալատը ամը մինիմի պենա ասում յաղորտ կնի յասոտ ոչ միննել գրած հավուշ թաղորտասը Հակավորին քաղաքան հերու մի մարդ հայնում ապրելիս յուրան կնկանանը հետ։ Էս մարդին կնագի մինոր յուրան մարդին ապաթը կտրում աթա տուվս վր տուվս։ Երբ պիտի կնաս քնաս մին պենել տու ասես, «Յա ղորտ կնի յա էլ սոտ»։ Այդ մարդը ճարը կտրած երականում հղեինում պիտի թակավերեն պալատը։ Մայիս ամիսնար, օցերը դուսկելի վախտը։ Վեր հղեինում ղրխմի շիլած քնամ Հղացեն կշտեմ մինոց ցենատամ ասմա, ախպեր, ախպեր, այդ իջտեղս քինամ, մի մուտացիր տեսնամ։ Այդ մարդը բխվխել է մուտանումա, սկսում նաղլանել է հինչ վեր պտահալա։ Ոցնես մարդին ասումա, վերքինիս թակավերին կոշտու, յուրան արազը նաղլնելի հետ է, կասես, վեր թակավերն ապրածքենա, ռազումը տսալս երկինքումը թվանգի սարած վղճարնան գյուլու յուրուն հետ կրվնելիս։ Ամմա դե Հելանը յետը ինչ վերտա, կպիրիս իզն հետ կեսանես։ Ես մարդը շնորհակալանում ուրխացած ղեյնում պիտի թակավարեն պալատը։ Թակավարը վերտրանցեն ատամյուրան կոշտը, դա թա թակավարն ապրած գնա դու ռազումը տեսալս երկինքում թվանգի սարած ողջարնանքյուլը յուրուրն հետ կռվնես։ Թակավերը յուրան նուքերներ են դու ուղրավ թա վսկու սանդուղը պիրիկ, ինչ կան վրոզումա թող յորոն է։ Դես մարդն էլ դե աշկծակայելի վերքան կկարե հեղեն նտանը յորաունում հղացավը հունցքինամ որ օծու բհնավուչ աղրը քնթակուն հսնում ատոն այդ թակավերը տախր դե մին արազելա տեսնում այդ մարդը մնամա կրակի մաչինգյաց գյուդմավտ վեր ուրանն դենտալու օծին կոշնել քինալի իրես չոնե վերջի վեշմինել կարմչի դուզնասը այդ մարդինն դույղանում Դա էլ ճարը գտրած երականում հղեինում ոզմատ քունթակոն հնցկինա, որ 80 տեհնավիչ։ Հղննի քնելիս հրաշկավար, թահինչավար, այդ 80 սասը սկանոմա։ Ասմա թակոն մի քնելստի եկ պենոնը մսելի։ Ախրը ճարը գտրած ջանը տողնգած քնամա բիդի 80 80 հա վեր քնաս կահես թակավերնա պրացկենա, հրազումը տհալս, վեղ ճարնանքյուլու երգինքավը մինտեղ հրծելիս։ Եկ մարդը երակենում հեման հղծավը կինան բիդի թակավերը։ Ինչ որ ոցնահալա ինքն էլ ահմա թակավերը սուլթավղտեմ նման վսկուն սանդուղը պեցարանում տամ թա ինչքան վսկը ոզումա թող յորոնե կինե։ Ինչքան վսկը կարմա յորանում, էլ հա սուլթանման ոզումա ոցին անա թակուն կինի ամադեոցը տեսնումա հրցանա ցենատամ իստիեք վախիլ մի իստիեք այդ մարդը վխոխերավ կերամա բիդի օծը Ղաչանկանում թա թող ձեր քեզ վսկեն կշտտկենա կերամ սուբթա դնումն պիրացնել պիրիմ Երակենում կինամ ինչքան վեր վսկը կա լող բիրում օծին կոշտը օծնամա ախպեր ախրդե վսկեն ինչիսա ես քու մուրթոթունուտում փորձում տար Ինչքան վեր ոսկե սպիրալ, ինձ հաջած չի։ Վղեն տակեն ինչքան վեր լավ լավ պեներ կա լոխիմնա։ Օտելսել վղա, ոսկեն իմ հինչիսա հաջած։ Ամա են մին դոնումնել վեր մին պեմ պրնես, դի գալատ չանես։ Ոցն խոսքը Օծուքինումա մի մարդու բաղում պյուն տնում, ամեն օր մին վսկը տեսնում տնում պյունին առաջին։ Այդ մարդը ամեն օր կամա վսկը յորոնում, ըստուցեմ փառք տամ, օծինել երկանում բորոզում թողնում կինամ։ Մին տրնանը յետը տա ենքան հրուստանը մավոր օզումա կինա մեկկե հաջի տերնա։ Կինալիս տղեն թափշուրանում թա վեր ամեն օր կինաս վսկը յորոնես, օծին քեփը նիչկաս։ Հարևոր հղայանում Տամ ինքան որ կինամա պյունեն առաջին վնն կնում, են վսկեն յորոնում, մինգել մտացում աթա։ Շտի նելավ հիպիտի հրուստանամ, հազիրեն ոցին սպանեմ, պյունը քանդին վսկն լող, նին դինումաս տուստամ։ Լավ էր մահակը երկալած կինամա բիդի պյունու, պյունին դլվումը վնն կնում, ոցը տուսակյամ կլխեն ոզում աթա տխե, հակվինանիկյամ։ Հակին կտրում ոցու չաշ միշայնում, լոկ տամ տղեն վննան կծում, աղուն ջանավ հնցցունում սպան։ Հարը խաբարնսկանը մակյամ, համ տղենան այանգյում, համ էլ վսկան։ Մին քանի տարի վերանց հակենում, այդ պեննել քյուհնանոմա հարը կինամա ոցեն խաչանք պղատանք անում թա հինչ ու լալա լալա եկ բիրիշինք ոցը թա չէ չէ վեր չէ Ոչ դու կկարես քու տղետ մննատ գցիս, ոչ էլ ես իմ հակյուս։ Դու կզետ ես ինձ զետ ես Իրկուվնանուն աստուս չինել։ Մի մարդ կենամատսնում մին օց կրակումը իրվիլիս։ Ձերքեն թորբան քենդիրան կապումա թողանում կրակը մաչը օծը գցում թորբան դուսոնում։ Դրանա եթե օծ օզում այդ մարդին կծե։ Տաթա պայտելին վերջին լվոթունսա օծը թա չէ։ Չէ վերջե պիտի կս կծեմ, գծում սպանեմ, ըրկովնանուն աստուս չոնե։ Մարդը թա ես քեզ փիս պեն չմրալ։ Գրական դուսում կալալ վր դուս կալաշ չինեի։ Մե արդեն Էրվալիր մոխեր տերալ։ Օծթա գնանք մինքանի հոգու անահրցնենք։ Վրսեցեն պես թող, պես ընթողլական, թա չէ, կծլականում։ Մարդը թա հա գինենք։ Հղեն ունեմ քիրում։ Մի խիլավր հրանումն ես նապտահում։ Օծի ես նանհրցնումա, ես մարդին կծեմ սպանեմ, թա պես թողեմ։ Ես ու թա լեհա մարդը չի ինձ այսօր կցալ, վզը ջիդոշինալ։ Կոծես սպանե, ըրկովնանուն աստուս չոնե։ Ետնան վերքինամն էշնա պատահում, էշինանայել վեր հրցնումն տաթա Մարտին աստուս չոնե, նայա մաշկը ջիդողորալ կոծես սպանե։ Մի խելել վերքինամն աղվեսնա պատահում, աղվեսինել վեր հրցնումն Մարտին թակոնասմա վեր վսկանեկյա իմ քեցած կծանես տղը օրիշ կացան նշած կտաս ես քս ոցան զդլականում Մարդն ասում է լավ։ Աղվես ոսին հրցնում աթա, այդ մարդը քեզ կրական հունցատուս կալալ, ոսն ասում է, քինդիրան կապած թորբան թող արալ կրակը մաչունի մտալ թորբան ցիկատվալ տուս կալալ։ Աղվեսը թա հունցուսնի մտալ, դեմին նշանստո տեսնամ։ Օծուսաբա ոսմա թա նշանստա, նիամոնում թորբան, աղվեսը մարդին աշկավանում, որ ռխը քողավ կապե։ Տա թորբանը ռխը դաստի կապումա, քարը յորոնում, երակյամ օծի սպանում աղվեսը վեր հղայանում կինում, վսկանը կյամա կեց աստղնել էդ մարդինանա հրցունում տա մաննը թուշավոնում նշաստամ։ Նշաստված տղավը վրսկանը կինամա աղվեսին կտանում, թվանգի իրանում, վրկցում։ Էդ մարդը մտանումա եշում տստում աղվեսի փլիփալի ընելիս։ Լատի հոգուն իրա մարդին տստումա թապա դուս չնասալ վրկովնանուն աստուշ չոնե։ Խելունք հարտնը։ Մի մարդու մենգել մեն կնգա 4 տղայանում, 4-ը կանել փսակումն, մենքանի տարի բերադի ապրումն, յետնանել օզումն վեր ճոկ վեն ճոկ ճոկ ապրին։ Դրա հետ է մին յուրիգուն տնցեք վակումն մսլահատանում։ Աղբերքնան հարները ամակամին բենն ասում, պատրոննել վեր օզմաթա խոսը կուճու հարտնասմա ապա թող մին պենել ես ասեմ։ Պատրոնը թա ասե տասմա, ես քան տարե բիրադի ապրալնք, թող մին տարեյլ ապրինք։ Մենակ թատանը հինչ վե տուրուրկա, իմ խոսկավսինի։ Վրպիսինի հաշև կանեք թա մին տարեյլ ենք բիրադի ապրալ։ Նրան այետը մենք էլ լապ հաշև երեք թա էդ մին տարեն էլ տուրմում ննքանց կծրալ։ Պատրոնն ասումա, լավ, թող քո ասացնի։ Էքսի օրան սկսած, այդ հարտնը ամը մինին յուրան պենին է դնում, լող ամը կա յուրան սպենը ճինանչումն հտանքինում իսկ յրուգունը գալիս ամը մինը տոմպիտի մին պեմպիրի արնազմա հովեր մին հատ մին չոպ մին քար մին տաշիղ յամին օրիշ պենչիպիրի մահակը յորմաննական ամն յրուգուն տոն գալիս լոխ ամը կմին պենն պիրում մին օրել հարտնը նշանածը մնան ինգինումա ոչ մին պեմպիրում չի Վերկյամա տանան մուտանոն բյուրդան եշմա տեսնում ձերքը տերտակ ինքն ուրան ասում է որ Փելականովը Պետրանամ կնեգես մահակը յորաննական գլխս կոտրե։ Ետա տերնում կենամ, որ մին պենք թանա պիրի տոն։ Կթանում չի։ Բյուրդան եժմա տեսնում մոտ է ծառավը գցած մին ստակած լոկ։ Յուրանում մահակավը գցում, վխվխելով տանան մուտանում, կնեգե վերտեսնումա ասումա, «Պեր, էտել հարկավոր կիկա»։ Էտ լոկը տանումա, հյաթումը վրկցում։ Ուրորան մինոր թակավերն կնեգի կինամավեր մոտե կետոմալաղանա յուրան արթուզարթը Գերմյուր յալլախում կապումատինու մին կոլոտակը շորերը հանում նիմոնում կետը։ Այդ վաղտը մին գուզգուն երգին քավը թրջումա։ Գուզգունը եշմա տեսնում մին կոլոտակը մին գերմյուր պենա յրվամ։ Կինամա յորոնում, ճանգի կցում, կինում։ Թակավարեն կնեգի լղանոմա պրծնում, կետան դուսկյամ շորերը կենում, կոլեն եշմ տեսնում են իրան զարթեղն է կավչ։ Դերտա կինամատոն Թակավերեն ամեն ինչ ասում, թակավերը իրան յուրգիրավը մին խաբարանում, իմաստուն մարդու ծովակում, մսլահատանում, խորորդ կրծնում, թա հինչ անեն վր էդ արդու զարդը կտենան։ Դու մի ասել, գուզուն էդ զինյաթը, երկալած էդ արդու զարդը։ Էդ ծարեն կլխավը թրչում ավեր, եշմա տեսնում լոկո ծարավը կցած, մտանումա էդ արդու զարդը վրկցում, լոկո յորոնում կինամ։ Այդ քուջուր հարտնը վսկղանը յորանում տանում տոն։ Երգերին իմաստուն մարդուցումս լհատը վեր տահանցել ասնում, այդ հարտնը յուրան պտրունն ասում է, «Քինա թակավերին կոշտը, ասե կնգանը արթուզարթն տեղը քուջուր հարտսա գյուդում»։ Պատրոնը վխվխելավ քինամա թակավերին կոշտը, վխվխելավ այդ խոսքեր կնասում, թակավերը յուրան մարդուսն ասում է, «Այդ հարտնն ցեն տվեք, թող կյա»։ Հարտնը վսկղը նպիրում է տնում թակավերին առաջին։ Թակավերը հրցնում է թա այդ հունցա ինգյալ ցերկդ։ Դա ամեն ինչ նաղլանում, իմաստուն մարդիկ նասում են հա կարող ապտահե, հա ղոզգունու շատ հրվատեսնում։ Գերմիր յալլախը Հրոցան անտեսալա գիդացալատա ջամդակա երակալալ, բայց ջամդակովը չի եկալ։ Ծառեն գլխավ անցնալիս վախտը լոկան ջամդակավը տա եկալ, յալլախավերը կցալ լոկը երկալալ թրչալ կեցավ։ Թակավերն այդ հարթն են հրցնում աթա, ինչ լվոթունս ուզում անեմ։ Հարթն ասում է, թակավերն ապրած կենա, վեր վեշ մին լվոթունելա անես վիչ, պեն չմ ասել։ Թակավերը հարթն են պատրոնն լավ վսկղան, խազնայատամ, հղտենում տանց օխտու պորտնել խարջաբուրջա ազադում։ Այդ վսկավը լավ պլտնեին շինում, լավ ապրուս ստեղծում, պատրոնը թա պայես կմատաղ, ակուչուր հարտնը։ Միհենք մին տարե չէ, լապ մին չէ վերջ լող բիրադի ինքը բրլական։ Օրաս ետը էստանը մծը տուվս, հինչ վրասես լող կոխոսկավ անտակիննական։